katika mlango wa istiqama tutaizungumzia leo insha Allah taala ambayo ni alwasail almuina li alistiqama hii ndio nukta ya mwisho iliyobakia baada ya kuzungumzia thamarat au matunda ya istiqama imebaki wasila mambo ambayo yanamwezesha muislamu kuweza kupata istiqama baadhi ya mambo tukimaliza hapo itakuwa tumemaliza mlango wa istiqama katika uh, darasa hii au halqa hii ya leo halqa nambari 110 uh, siku ya leo tarehe 30 ya au mwisho wa jumada al-ula uh, mwaka huu 1441 tutaingia katika mlango unaofuata insha Allah taala ambao ni babu at-tafakkur fi adhimi makhluqati llahi azza wa jalla kwa hivyo tuzungumzie kwanza hii nukta iliyo iliyosalia ya masala istiqama ambayo ni alwasail almuina li naili alistiqama mbinu au wasila ambazo zamwezesha muislamu kuweza kupata istiqama miongoni mwa mambo mengi tutataja mawili peke yake halafu tukamilishe eh, eh, mlango wa istiqama twende mbele jambo la kwanza ambalo lamwezesha muislamu kupata istiqama ni atamassuk bil kitab wa sunna atamassuk bil kitab wa sunna sunna nabawiya au hadi nabii sallallahu alaihi wasallam ni kushikamana na wahi wahi wa Qur'an na wahi wa sunna hii ni njia ya kwanza ya muislamu kuwa na istiqama ushahidi wa maneno haya ya kwanza katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema إن هو إلا ذكر للعالمين لمن لمن شاء منكم أن يستقيم إن هو إلا ذكر للعالمين آه، حقيقة قرآن هي نيكمبوشو نما زنغتيو كوا والموينغو واتي ذكر هي قراني هي ذكر وكمبوشو lilalamina kwa walimwengu wote wanadamu na majini liman shaa minkum an yastaqim kwa yule ambaye katika nyinyi anayetaka kusimama imara kwa hivyo moja katika sababu za istiqama ni madha atamassuk bidhikr bikitabillahi azza wa jalla kushikamana na Qur'an kuisoma na si kuisoma peke yake kuifahamu na si kuifahamu peke yake bali hata kutekeleza kadhalika yale yaliyomo katika Qur'ani hiyo miongoni mwa mafundisho mbalimbali na amri na makatazo ya Allah jalla jalla jalalu aa, uh, kama vile ambavyo tunavyosoma kawaida na tunavyojua sahaba kwa jina Hudhaifa ibn al-Yaman ana matamshi au ibara ambayo amezungumza muhimu sana inashikana na maneno haya ambayo tunayazungumzia sasa hivi kayapokea maneno haya Imam al-Bukhari katika sahih anasema Hudhaifa na Imam al-Bukhari amepokea kwa sanad sio muallaq anasema Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu istaqimu ya ma'shara al-qurra istaqimu ya ma'shara al-qurra فانكم قد سبقتم سبقا بعيدا استقيموا معشر القراء آه، كونوا استقامه اني كسانيكو لا وصومي كونوا استقامه اني كسانيكو لا وصومي فلهو آه، صحابه حذيفه رضي الله عنه منن هيا مخصوص انا يابلكه kwa waliosoma anawaambia wanazuoni wa, maulama mashekhe watu wanaojua e, ilmu waliosoma ilmu kila mmoja aliyesoma kiwango chake qari aweza kuingia hapo pia qari alquran ambaye amesoma qurani akaweza kuifahamu pia kiasi fulani sasa hawa mkusanyiko wa wasomi hudhaifa anawaambia istaqimu ma'shara alqurra fa innakum qad sabaqtum sabqan ba'ida qad sabaqtum sabqan ba'idan lafzi hii imepokewa kwa kwa namna mbili kwa lafzi mbili lafzi ya kwanza sabaqtum bi fathi as-sin wal ba na lafzi ya pili subiqtum sabqan ba'idan hakika nyinyi wasomi mumekwisha kupiga hatua ya mbali mumekwisha kupiga hatua ya mbali ya kujua khairi iko wapi na kujua haki ni ipi na kujua sawa ni ipi enyi wasomi fa in akhadhtum yaminan wa shimalan sasa mkishaanza kwenda kulia na kushoto kuregarega namna hii faqad dalaltum dalalan baida itakuwa mmepotea upotofu wa mbali itakuwa mmepotea upotofu wa mbali kwa sababu nyinyi ni wasomi na mshejua haki iko wapi kwa maneno haya Hudhaifa awaambia wasomi wa wakati wake ambao watakuwa ni tabiina lakini maneno haya bila shaka yanakwenda kwa wote waliokuja hata baada ya tabiina anawakusudia radhiyallahu anhu wa arda wasomi wote kwa jumla kwa hivyo message au risala katika maneno haya ya Hudhaifa ni kuwa wasomi wanatakiwa wasimame imara wasimame na istiqama na sababu ameitaja kwamba wanajua haki iko wapi na wanajua sawa iko wapi na khairi ni ipi ya kufuata wasome qura neno qura likitumiwa na salafa saleh mara nyingi walikuwa wakimaanisha ulama wanazuoni wanaingia hapo ndani kadhalika eh, mashekhe na madaraja mbalimbali za kielimu hizi ambazo twazifahamu sasa awaambia kuwatahadharisha ya kwamba mkianza kuregarega nyinyi wasomi mkienda kulia na kushoto itakuwa mmepotea upotofu mbali na hatari yake ni kubwa hatari ya msomi kwenda kulia na kushoto hatari yake ni kubwa kwa sababu ya kwamba yeye kwamba ni msomi anaangaliwa kwamba ni kielelezo chema sasa wale watu wanaomfuata wanakuwa wanafuata yeye wanamfuata huyo msomi kwa maadili ya kwamba yeye anejua usawa uko wapi na haki iko wapi sasa akishaanza kwenda hivi kulia anajaribu kuwavuta watu katika upande wa upotofu akianza kwenda kushoto anajaribu kuwavuta watu katika ngambo nyingine ili hali yeye anejua kwamba sirat mustaqim ni barabara iliyonyoka hakuna mambo ya kwenda hivi wala mambo ya kwenda hivi hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala si dini ya mtu dini hii ya Allah jalla jalalu ni dini ambayo iko wazi dini ambayo haikufitamana hakuna mambo ndani yake ambayo wengine wanayafahamu wengine hawawezi kuyafahamu mtu yeyote leo katika uislamu akiwa ni muislamu ikiwa kuna jambo hajalifahamu atauliza kuna jambo fulani mimi sijafahamu afahamishwe akiwa ataka kujua dalili ya kitu fulani anaomba kujua dalili ya kitu fulani anapewa si dini ya kuambiwa wewe fuata tu hivyo hivyo hakuna dalili wewe shika tu nenda la pahali ambapo muislamu anasalimu amri ni kutaka kujua sababu kwa nini kwa nini amri hii imeshuka kwa nini Allah ametuamrisha tuswali kwa nini tuasujudu kwa nini turukuu hapa tuturuhusi kufika mlango umefungwa huko lakini katika masala ya kujua adilla masala ya kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dini ya Allah jalla jalalu wazi likuli insani sasa ukishaanza kuwapeleka watu huku na huku inakuwa hadha dhalal wa Allah subhanahu wa ta'ala eh, watu kama hawa bila shaka eh, anakuwa eh, ni wenye kuwaandalia maandalizi yasiyokuwa mazuri ndio maana mtume alayhi salatu wasalam akawahusia sahaba na waislamu wote kwa jumla kuambia nimewaacheni nyuma yangu taraktu fikum nimewaacheni nyuma yangu nikishaondoka ma intamasaktum bihi lan tadhillu ba'di au lan tadhillu abadan hamutopotea kabisa baada ya mimi kuondoka ambayo ni kitabu Allah azza wa jalla wa sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam maana ya kwamba watu hawatopotea maana yake wakishikana na, na na asli hizi mbili watakuwa wamesimama imara katika barabara anayotaka Allah jalla jalalu wasila wa pili unaomwezesha muislamu kupata istiqama ni adamu rukuni ila dhalimin adamu arrukun ila dhalimin kuto uh, fuata barabara au njia au mienendo ya watu walio madhalimu kutoshirikiana na madhalimu mtu yoyote ambaye ni dhalim unakaa naye mbali unajiepusha naye mbali dhulma ya kila aina na ushahidi wa maneno haya yamekuja katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala pale pale alipomwambia mtume wake na amri hii inakuja kwetu kadhalika khitab linabii sallallahu alayhi wasallam khitabun li ummati kama tunavyojua katika ilmu ya usul mtume alayhi salatu wasalam kaambiwa fastaqim kama umirta waman taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir kisha akamwambia baada ya aya hii wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kwa hivyo alipoamrishwa mtume alayhi salatu wasalam kusimama katika istiqama pale pale ikaja amri wakaambiwa sasa kuonesha ushahidi wa kwamba amri hii sio yake peke yake wanaambiwa wote yeye pamoja na umma wake yeye pamoja na wafuasi wake wa man taba ma'aka pamoja na wale wanaotubia miongoni mwa miongoni eh, eh, waliotubia pamoja nawe ewe mtume alayhi salatu wasalam kisha amri inakuja mbele wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wala musielekee na musishirikiane wala musi eh, musifuate njia na barabara za wale walio madhalim mkifanya hivyo fatamassakumun nar mtakwenda kuguswa na moto adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hivi ni onyo kubwa ni onyo nzito anaitoa Allah subhanahu wa ta'ala uh, kuhusu waislamu kwamba wanapotaka kusimama imara na istiqama basi moja katika mambo yatakayowawezesha kufika hapo ni wasikae kushirikiana na madhalim wasishirikiane na watu wabaya watu wanaofanya dhulma ya aina yoyote dhulma ya ufisadi dhulma ya maovu dhulma ya mambo machafu dhulma ya kupelekea kunyanyasa haki za watu usishirikiane na watu sampuli hiyo kabisa kwa sababu ukianza kushirikiana nao haiwezekani wewe kuwa katika istiqama itakuwa umetoka katika katika barabara ya istiqama huwezi kuwa katika istiqama ili hali wewe umesimama na mtu dhalimu mtu anayenyanyasa watu anayechukua haki za watu anaye anayeshajiisha au anayepeleka mbele au anayetetea mambo ya batil na mambo ya dhulma na mambo ya uchafu mambo maovu hadha dhalim dhalim imma li nafsihi au dhalim li ghairihi dhalim kwa nafsi yake kwa maovu anayefanyia nafsi yake au dhalimu kumfanyia dhalimu dhulma mwenziwe kwa hivyo aina yoyote ya dhulma usishirikiane na mtu aina hiyo na onyo linalokuja mbele fatamassakumun nar mkifanya hivyo nyote mtakwenda kuadhibiwa motoni nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yujirana minha ya rabbal alamin kwa hivyo ikhwani uh, hizi ndio wasila mbili ambazo tulikusudia kuzitaja katika kukamilisha uh, mada au swala uh, eh, nukta hii au mada hii ya mlango ambayo kufika hapa itakuwa tumeikamilisha walillahi alhamdu awalan wa akhirah isipokuwa ikiwa kuna swali na kama takuwa hakuna basi tuweza kuingia kwa usongea mbele moja kwa moja katika mlango unaofuata ambao eh, ni mlango wa tisa katika msururu wa milango ya kitabu cha riadha salihin na mlango wenyewe anwani yake Imam Nawawi ameweka babu tafakkur fi adhimi makhluqatillah mlango wa kutafakari kuhusu ukubwa wa maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo nimesema ikiwa kuna swali pengine litaulizwa katika masuala istiqama ikiwa hakuna basi tuingie mbele hapa katika mlango unaofuata maana wakati mwingine baadhi ya ndugu zetu wanaomba kuuliza maswali na huwa tunaweka fursa tunapomaliza milango tusiulize katikati ya milango pengine labda swali unalotaka kuliuliza likajibiwa katikati ya maneno e, kama mmoja katika ndugu zetu alikuwa na swali atakakuuliza lakini alhamdulillah e, katika moja katika darasa tulizomaliza akaniambia lile swali nilikuwa nataka kuliuliza nimeona kwamba ushalijibu kwa hivyo wakati mwingine maswali yetu yanakuja katikati ya maneno ambayo tumeyakusudia kwa hivyo tutoe kama takriban dakika tano hivi au chini hapo au zaidi kwa yule aliyena swali katika mlango wa istiqama au milango ile pita nyuma e, ama milango inayokuja mbele usiulize itakuja inshallah taala tutazungumzia naam leo naam tafadhali ngeinua sauti kidogo nikakusikia hadithi ya na sija kusikia vizuri hii hadithi unasema aljanna ايش سيدا قرشيا آه. آه. هيو بك ياك نعم آه، هي كاتكا زي الاحاديث المشتهره دوجيت واوليزا كنا حديث يناسما الجنه لمن اطاع الله ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصى الله ولو كان سيدا قرشيا معنى ياك لا شك ني معنى مزوري معنى ياك يكون واضح كما تنو تنو يوا kwamba pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala maana yake ni anastahili kuingia kwa yote ambaye anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala hata akiwa ni mtumwa ambaye wa kihabashi na moto wa Allah jalla jalalu liman asa Allah kwa yule atakayemaasi Allah subhanahu wa ta'ala walau kana sayyidan qurashiyan hata akiwa ni bwana ambaye aliye na cheo katika nasaba ya Quraysh hata akiwa anatoka katika nasaba ya Quraysh lakini madamu amemasi Allah subhanahu wa ta'ala ataadhibiwa maana yake la shaka iko iko wazi lakini wanazuoni wanaiweka hadithi hii kama vile alivyotaja mwanachuoni al-Ajluni katika kashf al-khata kashf al-khafa fi al-hadith al-mushtahara katika zile hadithi ambazo zime zimekuwa yani zinajulikana kwa kwa wingi kwa watu au zinajulikana zaidi kwa watu zinaitwa ahadith mushtahara hadithi ambazo ni mashuhuri kwa watu Eh, hadithi hizi nyingi ambazo ni mashuhuri nyingi sanadi yake si sahihi ingawa wakati mwingine unaweza kuona eh, maana inakubalika lakini mninio eh, sanadi yake si sahihi na amepanga hadithi nyingi hiyo ni miongoni mwa hizo hadithi kadhalika hadithi nyingine ambayo pengine wengi wetu tunaifahamu katika chini yake au juu yake hadithi hiyo akataja hadithi ya sumu tasihhu sumu tasihhu hii kadhalika hadithi mushtahar ni hadithi ambayo ni mashuhuri inajulikana kwa watu lakini isnaduhu ايش isnaduhu la yasih lakini maana ni nzuri bila shaka hakuna leo anaipinga kwamba saumu haina siha bali saumu hakika mpaka wataalamu na wasomi leo wa mambo ya health mambo ya siha wanathubutisha ya kwamba e, siyam inasababisha siha ina sababu ya siha ya mwanadamu mpaka wale e, wanao walio wanaotunga vitabu vya mambo ya kielimu wametunga vitabu kuhusu fasting kufunga kwamba ni chanzo cha siha ya mwanadamu vitabu vimeandikwa hasa na wasiokuwa waislamu vitabu vimeandikwa na wasiokuwa waislamu kwamba kufunga ni sababu ya siha ya mwanadamu lakini pamoja na kwamba maana yake ni sahihi la la shaka mpaka tukusimame isnad ambayo imesahihi la ghubara fi eh, iwe maneno hayo ni ya mtume alayhi salatu wasalam lakini maana la shaka annahu salim naam tamam tamaa ndugu yetu auliza asema mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii tuliisoma hapa nyuma katika mlango wa istiqama hadithi ya Anas anasema mtume alayhi salatu wasalam kila mmoja wetu ataingia peponi si kwa ajili ya amali yake bali ni kwa ajili ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila yake sasa anasema ndugu yetu baadhi ya watu wamefahamu hadithi hii kwamba maadamu watu wataingia katika uh, utaingia peponi kupitia kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila yake basi kuna maana gani ya mtu kufanya kazi au kuna maana gani ya mtu kujipinda kufanya ibada kuswali na kufunga na kuamka usiku na kufanya ibada na taa na zaka na mengineyo maadamu sisi tuingia uh, eh, peponi kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala jawabu ya maneno haya ni kuwa tufanye ibada hizi tupate hiyo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na kushapata kushapata rahma ndio tuingie peponi tumeelewana nafikiri vizuri na hii ndio jawabu ya ibn kathir tuliwahi kuitaja zamani hapa katika darasa za ramadhani tukachambua masala haya kwa kirefu tukasema kuna aya zingine zinazozungumzia Allah subhanahu wa ta'ala anasema watilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun hiyo ni pepo ambayo mmeirithi kwa ajili ya yale mlikuwa mkiyafanya kwa hivyo aya inathibitisha kwamba watu wanaingia peponi kwa amali zao na huku hadithi ya mtume inasema alayhi salatu wasalam kwamba hamutoingia peponi kwa amali zenu bali ni kwa rahma tukazichanganya hizi nasi mbili baada ya kufafanua na kuelezea kwamba hizi nasi mbili hazi hazigongani kisha tukaelezea kwamba katika kujumlisha au kujumuisha nasi hizi mbili ili kuonesha kwamba hakuna taaruf hakuna mgongano ni kwamba muislamu anapofanya taa na amali anaifanya ili apate rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ile rahma akishaipata ndio itakayokuingiza hasa huyu anasema maneno haya kwamba kuna maana gani basi kufanya amal hadha kaifa anal rahmatullah na huko Qur'an yatuambia inna rahmatallahi qaribun min man min almuhsinin na wewe uweze kuwa muhsin ukifika daraja ya ihsan illa bimadha illa bitaa umefahamu eh sasa mtu huyo ema uh, hajui dini au hajasoma dini au hajui nusus ajizungumzia tu kama wale watu wanaoropokwa tamam naam kwa hivyo anafaa kufahamishwa wal jahil yuallam al jahil yuallam yule aliyemjinga anafahamishwa anafahamishwa anaambiwa sio hivyo ulivyofikiria eh, ni kwamba lazima ufanye ufanye amal ufanye kazi lakini sasa mtume akwambia ile amali yako haiwezi kulingana na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala yani hakuna sisi katika yoyote katika sisi ambaye atakwenda kulipa kwa amali ile aliyoifanya mkabala wake apawe pepo moja kwa moja la unapewa kwa ajili ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu fadhila ya Allah jalla jalalu na rahma yake ni kubwa zaidi kuliko amali yako uliyofanya kubwa zaidi kuliko amali yako uliyofanya naam tamam naam naam تمام ahsante ndugu yetu auliza swali kwa lugha ya kiarabu nitatafsiri asema tumetaja katika mwanzo wa darsa kwamba sunna ya mtume alayhi salatu wasalam ni wahi kuna baadhi ya watu ambao hawaamini kwamba sunna ni wahi hawaamini hivyo wanaamini kwamba wahi ni Qur'an peke yake na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akifuatwa pindi alipokuwa hai ama baada ya kufa wahi uliobakia ni wahi wa Qur'an la shaka hapana shaka kwamba maneno haya na itikadi hii ni itikad munharif itikadi ambayo imepotoka tumewahi kutaja nyuma katika darasa za tafsir kule Masjid Luta tukazungumzia masuala kwamba sunna ni wahi min Allah azza wa jalla tukatoa mpaka ushahidi wa hadithi ambayo ilikuwa ni hadithi ya Umar bin Khattab wale waliokuwa na sisi kule nafikiri wanaikumbuka akaja moja katika sahaba akamwambia ya Umar mimi natamani kumwona mtume pindi anapoteremshiwa wahi kwa hivyo waka walikuwa wako uh, haji walikuwa wako haji sasa mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ndani ya khaima amefinikwa ndani ya khaima kidogo akaja mtu akamuuliza swali akamuuliza swali kuhusu ihram kwamba yeye amevaa ihram na amejipaka manukato na ihram aloivaa kisha alivaa makhit alivaa nguo ambayo imeshonewa viungo kwa hivyo alikuwa amevunja sherehe ya ihram kwa namna mbili kwa namna ya kwamba amevaa mahit alivaa nguo kama hivi kanzu na amejipaka manukato juu ya ile nguo amefanya makosa mawili ya ihram katika mahdhurat al-ihram sasa alipomuuliza mtume alayhi salatu wasalam mtume alisita baada ya kusita akajiwa na alama zile zile ambazo anazojiwa pindi wahi unapomteremkia pale pale Umar bin Khattab akamwishiria yule sahaba an ta'al hebu njoo sasa wewe utakumuona mtume akiteremsha wahi haya njoo umwangalie akasema nikaja nikamwona mtume hali yake vile ilivyobadilika akawa ame nyinyi mnasema kwa lugha ya kueleweka kwa haraka kama mtu aliyekauka na kijasho kinamtoka amepiga wekundu na anapumua kwa kwa anapumua kwa nguvu baada ya hapo thumma surri kisha akaachiliwa mtume alayhi salatu wasallam baada ya kuachiliwa alayhi mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi akauliza aina alladhi kana yasal an al-ihram yule bwana manake alisimama alisimama pale mtume bado anateremsha wahi kwa muda mrefu mpaka akaondoka akaenda zake kisha mtume akamuitisha arudishwe baada ya kurudishwa ndipo akaletwa mbele ya mtume alayhi salatu wasalam akamtolea ile fatwa akamsomea hadith kwa hivyo hadith ilimteremkia mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi mfano kama anavyomteremkia wahi min a'zami dalail katika dalili kubwa kabisa kuthibitisha kwamba sunnatul mustafa alayhi salatu wasalam kadhalika wahi sasa wale wanaopinga maneno haya bila shaka ni i'tiqadat munharifa i'tiqad batil aina msimamo na hawa watu wanajulikana si watu wageni ni watu wanaojulikana na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tayari alikuwa shawatabiri watu hawa wakati wa nyuma ashawatabiri watu hawa wakati wa nyuma alhadith al-bukhari na kadhalika uh, wakati wa leo wanazuoni wametunga makala na vitabu vingi kuzungumzia wale watu ambao yuaridhuna sunna wanaopinga sunna za mtume alayhi salatu wasalam kukazuka mjumuiko wa watu ambao walijiita wanajipa jina la Qur'aniyun wanajipa jina la Qur'aniyun mpaka wana mitandao yao wana website zao ndani ya hizo website na ndani ya mitandao hii wanathubutisha ya kwamba Eh, masdari au asli ya kutukua sheria ni Qur'ani pekee hamna cha sunna wakaanza kutia eh, wakaanza kutia kutoboa eh, kwa njia au kwa namna mbalimbali katika sunna ili kuiharibu ataan fi sunna wakaanza kuitia taan ile sunna kwamba sunna hizi zimeandikwa baada ya baada ya miaka mingi mtume kuondoka Imam al-Bukhari alikusanya hizi ahadith baada ya miaka takriban 200 na wengineo na wengineo na wengineo sasa vipi sisi tutaamini maneno ambayo yamekuja baada ya mtume alayhi salatu wasallam kufariki kwa miaka kadhaa na bila shaka maneno haya yote ni maneno batil maneno ya ufisadi na yamekuja kwa ajili ya kuharibu uh, misingi ya Uislamu na misingi ya sheria na muislamu anashikamana pale pale na alipomfundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume ametuambia sallu kama raaitumuni usalli swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali tutamwona mtume akiswali wapi wapi imeelezwa mtume akiswali wapi fia ni ikhwan fi sunna nabawiyya sasa wewe ukija ukisimama ukianza kupinga sunna bila shaka utaonekana ni mtu ambaye ni mpumbavu ni mtu ambaye una wazimu au ni mtu ambaye una mambo yako ambayo umeyaficha katika nafsi unataka kuharibu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana waislamu wanazuoni hawawezi kukuacha hawawezi kukuacha labud an yubayinu alhaq min albatil hapana budi kubainisha haki na batil iko wapi ili julikane kwa hivyo hawa watu wanajulikana akhil karim na na dhamira zao zinajulikana nia zao zinajulikana ni watu ambao wameathirika kwanza na fikra za istihmar na fikra za ilmania secularism sasa watu hawa wa magharibi wametumia watu sampuli hii watu aina hii kuja kuleta fikra kama hizi mwanzilishi wa fikra hii <clears throat> alitoka Misri na alipata mashambulizi makubwa kutoka kwa wanazuoni wa Misri <clears throat> mpaka ikatoka amri kwamba afukuzwe pale Misri akafukuzwa Misri wakaenda zao Amerika kule Amerika waliko sasa hivi wako Amerika ndipo wamepata uwanja wa kufanya eh, mambo haya ya upuzi na mambo haya ya ufisadi wakatengeneza website wanaandika mambo mengi ya batil mambo mengi ya ufisadi na wanajigonga wenyewe kwa wenyewe ina maana kwamba kuswali kwao inakuwa ni mushkil kutoa zaka ni mushkil kufunga ni mushkil maana yake yote haya yanatokana na mtume sallallahu alaihi wasallam hija kwao ni mushkil maana yake yote yanatokana na mtume alaihi salatu wasallam wa khudhu anni manasikakum sasa hatujui hao jamaa wakaenda hija wanafanya hija vipi hatujui wakitoa zaka wanatoa zaka vipi Allah subhanahu mtume alaihi salatu Allah azza wa jalla ametuambia wa atu zakat toeni zaka inatolewa kiwango gani katika mali aina gani eh inatolewa vipi kwa hivyo mambo haya yote bitafsil yamekuja katika hadi nabii sallallahu alaihi wasallam yote haya kwa maana tunayo 2.5% nisabu ya dhahabu 85 gram katika dhahabu al-khalis nisab ya fedha 595 gram ya fedha khalis yametoka wapi maneno haya kwa vina maana watu wanatoa zaka kuna nisabu au labda wasemea kuna zaka kabisa tamam ndugu yetu huyu mwingine anauliza masihatul hadith law annakum tatawakkaluna ala allah haqqa tawakkulihi alafu hakumaliza pengine labda tumkamilishie mtume alayhi wasallam anasema la razaqakum kama yarzuqu at-tayr na auliza masihatu hadha alhadith nini usahihi wa hadithi hii yani je hadithi hii ni sahih au si sahih nani anaweza kujibu katika alhudhur hadithi hii shay soma ikhwan ha sahih hadith hadha sahih من asahi alhadith rawahu muslim wa ghayruhu na'am haya nafikiri kufika hapa maswali yamemalizika walilahi alhamd tuje katika mlango huu babu tafakkur fi makhluqatillah tunaweza tukauzungumza mlango huu chini ya dakika 15 insha Allah taala maana ni mlango mfupi na imamu nawawi katika mlango huu ya ikhwan hakuweka hadithi yoyote mpya ni mlango ambao imamu nawawi ameweka aya kadhaa chini ya mlango huu aya takriban kama 4 hivi halafu akaweka hadithi ambayo kule nyuma alikuwa shahidi kwa hivyo kwa sababu hakuna mengi ya kuzungumzia hapa katika mlango huu tutazungumza kwa kifupi inshallah taala ili katika darasa inayokuja tu tuweze kwenda mbele katika um, mlango unaofuata ambao ni babul mubadara ila taati la azza wa jalla mlango wa 10 uh, mlango wa 9 huu anwani Imam Nawawi anasema babu tafakkuri fi adhimi makhluqatillah mlango wa kutafakari kuhusu ukubwa wa maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba maumbile ya Allah azza wa jalla ni adhim ni makubwa mno swala hili la tafakkur kutafakari na kufikiria ni swala ambao Allah subhanahu wa ta'ala kwanza ali amelihimiza sana ameitilia mkazo sana kwenye Qur'an swala la tafakkur katika maumbile ya Allah azza wa jalla na katika mambo ya ajabu aliyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Imam Nawawi akazipanga hizi aya mbalimbali aya ya kwanza Imam Nawawi akataja qul inna ma a'idhukum katika sura tu 7 qul inna ma a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid kwa hivyo aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawaita watu kutafakari maana yake kwa kifupi aya hii qul inma a'idhukum biwahida mtume alayhi salatu wasalam aambiwa awaambie kufaru makka makoreshi na makafiri awaambia aambiwa awaambie sema kuambia mimi nimeamrishwa niwape mawaidha niwape amri na mawaidha juu ya kitu kimoja qul inma a'idhukum biwahida mimi nawapeni mawaidha na wapeni amri juu ya kitu kimoja na wataka mulifanya jambo hili jambo moja mfanye jambo gani antaqumu lillah mathna wa furada msimame kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mutafakari kila mmoja amwite mwenziwe amwite amwambie hebu njoo tutafakari kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala au au kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallama tufanye hivyo kwa ajili ya Allah azza wa jalla wanaambiwa kufaru mak wanaambiwa hebu chukueni time kidogo muitane wawili wawili mkae pamoja muacheni mambo yote ya asabia muacheni mambo yenu yote ya jahilia muacheni mambo yenu ya nasaba na mambo ya mababu na mababa mliowakuta nyuma ambayo mwenye anasema inna wajadna abaana wacheni hiyo itaneni mmoja mmoja au wawili wawili mkae pamoja alafu mjiulize huyu mtume alayhi wasallam anayoyazungumza ni ya sawa au si ya sawa ni ya haki au si ya haki wawili wawili na kama hamwezi basi kila mmoja akae afikirie mathna wa furada wawili wawili au mmoja mmoja kila mmoja akae peke yake atafakari huyu mtume alayhi wasallam hadha alladhi ata bihi hadha alladhi yaquluhu hadha alladhi yasda'u bihi ahqqun hu am la ni haki au si haki ni ya kweli au si ya kweli tafakari kisha mjiulize huyu mtu anawazimu kweli kama mnavyodai majnun kweli haya maneno anayozungumza maneno ya mwenda fikirieni kwa hivyo aya hii ya kwanza inawalingania watu kutafakari kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala alafu akataja Imam Nawawi kadhalika aya nyingine ambayo inawalingania waislamu na watu kutafakari maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ndani ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu waja wema walio na akili waja wema ambao ni ulul albab waja wema wanaomtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa fahamu nzuri hawa waja wema miongoni mwa sifa zao kwamba kwanza ni watu wa dhikri wa kumtaja Allah azza wa jalla kwa wingi wakiwa wamesimama wanamtaja Allah jalla jalali wakiwa wamekaa katika dhikri ya kumtaja Allah subhana wakiwa wamelala wanamkumbuka Allah subhana wa ta'ala na kumtaja sasa sio hayo peke yake bali wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard wanafikiria na kukaa kutadabbar na kutambua maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu na ardhi namna alivyoumba hii mbingu na namna alivyoumba ardhi wanaifikiria kwa hivyo ndio maana wanazuoni wanasema atafakkur عباده وهو من صفات عباد الله العارفين maneno ya mwanachuoni al-allama as-sa'di katika tafsiri yake anasema atafakkuru kutafakari katika maumbile Allah subhanahu wa ta'ala na katika kila kitu ni ibada wa huwa min sifati ibadillah al-arifina na hiyo ni miongoni mwa sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaomtambua Allah azza wa jalla na katika Qur'ani imekuja la ayatin liulil albab hizo ni miujiza na alama kwa wale walio walio na akili ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi anasema wa anfasu ma unfiqat fihi al-anfas na kitu ambacho kina thamani zaidi cha mtu kutoa wakati wake na muda wake na nguvu zake ndani yake katika jambo hilo tafakkur fi makhluqati الله عز وجل وعجائب wa ajaibi ni kutafakari maajabu ya maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala na mambo makubwa makubwa aliyoyaumba hakuna kitu ambacho unaweza kupoteza time yako ndani yake kilicho na faida na thamani kuliko jambo hilo ukae ufikirie uwaze maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala samawati mbingu aliyoumba na ufikirie ardhi aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala ufikirie maumbile makubwa makubwa la khalqu samawati wal ardh akbaru min khalqi an-nas a antum ashaddu khalqan am as samaa banaaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaaha wal ardha ba'da dhalika dahaaha akhraja minha maa'aha wa mar'aaha wal jibala arsaaha mata'an lakum wa li an'aamikum zote hizi ni alama na ajaib kudra za Allah subhanahu wa ta'ala kubwa kubwa watu wakaa wanafaa wakae watafakari maumbile makubwa ambayo hata ilmu ya mwanadamu bado haijafika huko lakini tunaamini kwa sababu Allah azza wa jalla ametuambia yako na sisi tunaamini lakini ilmu ya mwanadamu haijafika mbali leo mwanadamu ameisoma hii huu ulimwengu akajua hapa juu tu kwenye atmosphere na mbele yake kidogo lakini baada ya hapo aki, akiwa katika universe bado akiwa katika kaun hajaweza kutambua na kufahamu kuna nini hasa huko ndani ingawa ametuma satellite ameyapeleka mpaka juu huko lakini bado hajaweza kujua hasa katika ulimwengu na kaun aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala kuna nini na pale alipofika katika elimu ya, ya mwanadamu anafaa amsabbih Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudra yake na amadhimu na amfanye kwamba ni aziz aliye na nguvu pale alipofika ilipofikia ilmu ya mwanadamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma utitu min alilmi illa illa qalila duara hili la ardhi juu yake wataalamu wanatuambia hii sehemu inayoitwa atmosphere hii atmosphere yenyewe ina layer 4 ina vigawanyo vinne hii atmosphere yenyewe ina vigawanyo vinne ya kwanza kabisa ukitoka juu ya ya, ya, ya ardhi ukitoka juu ya ardhi kuna kikaka cha kwanza ambacho kinazunguka ardhi hii wanakiita troposphere ambayo hiyo inakwenda mpaka kilomita 15 hapo ndiko kuliko na majabali urefu wake mwisho ni hapo maana jabali refu kabisa ulimwenguni ni Everest ambao urefu wake ni futi 1020 sawia na kilomita 8.8 hapo ndipo kuna kupita ndege unaambiwa ndege inaruka katika futi 1030 1035 mwisho 1040 hawezi kupita zaidi hapo hiyo yote ni troposphere mwanadamu akitoka hapo anakwenda juu yake kidogo anakwenda katika zone nyingine inaitwa ozone layer ambayo hiyo inakwenda sasa mpaka takriban kilomita 50 ozone layer kilomita 50 hiyo hakuna ndege inayofika huko wala hakuna mwanadamu anaweza kuishi katika sehemu hiyo hiyo bado katika atmosphere akitoka katika ozone ambayo ni kilomita 50 anapanda juu kuna sehemu nyingine layer nyingine inayofuata nje yake inaitwa mesosphere ambayo hiyo inakwenda mpaka kilomita 700 akitoka katika kilomita 700 ya layer hiyo ya mesosphere sasa anaingia katika sehemu nyingine inaitwa thermosphere ambayo inakwenda hiyo sasa mpaka takriban kilomita uh, eh, na afwan hii mesosphere ni kilomita 85 uh, thermosphere ndio inampeleka paka kilomita 700 thermosphere kilomita 700 kumbuka tuko kwenye atmosphere hiyo ni atmosphere bado hiyo ni atmosphere unaambiwa in the atmosphere ndio hiyo atmosphere hujatoka wewe hujaingia kule juu kwenye anga kwenda mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala bado uko katika zone ya dunia ukimaliza mesos, eh, mesosphere kilomita 85 unaingia katika thermosphere inakwenda mpaka kilomita 700 ukitoka hapo ndio uingie katika layer ya 4 ya mwisho inayoitwa exosphere ambayo inatambaa sasa mpaka katika kilomita 10000 hiyo bado ni atmosphere sasa wa taalamu anakuambia ukishamaliza hapo ndio wewe umemaliza atmosphere umemaliza atmosphere ya dunia sasa wewe unakwenda una kwenye sehemu nyingine inaitwa space huko sasa nje kilomita 10000 angalieni kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala kiwango gani huko juu kwenye kilomita 10000 sasa ndipo mwanadamu ameweka satellite zake satellite zilizoko kwenye space zinakaa katika kilomita hizo katika exosphere hapo zinazunguka zinachukua picha za mwezi picha za mars picha za nini picha za nini zinalikuja ulimwenguni wale watu wa NASA na nini na nini wanaziweka hapo yote hiyo ni atmosphere sasa ukitoka hapo ndio uingie kwenye heaven uende kwenye sasa mbingu ya Allah hata hujafika hujafika bado katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwanza ya duniani hujafika kamwe kabisa wala uweze kuiona sasa hii ni adhim qudratillahi azza wa jalla leo utashangaa mwanadamu akwambia hakuna heaven kuna mtaalamu mmoja mwanasayansi anajulikana kwa elimu yake kubwa ya science hasa elimu ya physics wataalamu wanasema duniani huyu ni mwanasayansi mwana physics nambari 1 duniani lakini kwa uhakika ni nambari 0 kwa sababu asema katika ile elimu yake yeye alivyoisoma ya physics anasema there is no heaven heaven is a fairy tale huyo mtaalamu jina lake nafikiri wengi wenu hapa waliosoma mashule maskuli wanamjua anaitwa Stephen Hawking Stephen Hawking nafikiri mshawahi kumsikia huyo bwana mtaalamu huyu ni ni researcher mtafiti mkubwa katika eh, moja katika university kubwa duniani na nambari ya pili au ya tatu inaitwa Cambridge University iliyoko kule Uingereza huyu Stephen Hawking ni mwingereza sasa katika eh, katika matamshi yake aliyoyaweka wazi akayaandika kwenye kitabu hasa anasema heaven ni story tu ni maneno tu watu wanazungumza hakuna cha heaven hakuna mbingu wala hakuna akhera hakuna asema mtu anayezungumza mbingu na akhera ni mtu anayeogopa kufa anayeogopa kufa ndo anazungumza mambo ya akhera na mambo mengine Stephen Hawking ukienda katika mitandao utakwenda kuona maneno yake haya yameeleza jambo la ajabu ni kuwa yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amemtumia kumuonesha kwamba yeye mwenyewe ni, ni miongoni mwa alama za kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe Stephen Hawking alipokuwa katika alipofika umri wa miaka 21 alifikwa na maradhi yanayoitwa motor neuron syndrome ambayo maradhi haya yanamfanya mtu takriban karibu na kufa bali matabibu wote ambao walimtizama wakapitisha kwamba huyu ni wakufa wakawa washakata kwamba huyu ni kufa yeye mwenyewe anasema baada ya hapo nikaishi miaka 46 na mimi nikijua kwamba nafa anytime kwa hivyo muda wa miaka 46 Allah akamfanya hai wakati madaktari walimwambia wewe unakufa anytime kuanzia sasa akiwa miaka 21 Allah akamuonesha kwamba wewe mwenyewe ni miongoni mwa kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid lakini mtu huyo huyo leo anakuja kuzungumza maneno kama haya ya upotofu halafu watu wanamuita ati greatest scientist scientist kutoka wapi maneno haya makubwa ya upotofu anayozungumza na tunahofia watoto wetu ambao wanaosoma soma ma science namna hii wasije waka, wakaenda wakasikiza maneno haya wakasoma maneno haya labda wakaanza kuamini au kuathirika au wakaathirika maana maneno haya yanapitishwa mara nyingi katika vitabu vya masomo ya shule yananukuliwa yanaandikwa katika vitabu vya masomo ya shule katika elimu ya mathematics elimu ya hisabu wanafunzi wakifika form 4 wanafundishwa katika eh, katika topic ambayo inaitwa jina lake probability katika mathematics pale katika topic ya probability yule mwandishi mmoja katika waandishi wa vitabu vya mathematics vya zamani sijui kama viko tena leo eh anaitwa Patel katika chini ya topic la probability alipokuwa anaelezea kuhusu probability yeye ni kafiri sasa anaandika pale anapiga mfano wa probability maana yake probability inaanzia 0 na inamalizikia na 1 sasa ikiwa jambo haliwezekani katika probability eh, wanahesabu wanasema ni 0 probability yake ni 0 ikiwa jambo linawezekana sana basi probability yake inakuwa ni 1 sasa inaanza kushuka 0.1 eh, namna hiyo inafika mpaka 1 katika kupiga ule mfano anasema the probability of sun coming from the west uh, coming from the from the east is zero mfano wao anapiga anasema kwa mfano probability ya jua kutoka kutoka upande wa mashariki ni zero kwa sababu jua haliwezi kutoka katika upande wa mashariki kimaneno haya mtoto wa Kiislamu akiyasoma hawezi kuyasoma hivi alivyoandikwa itakuwa ni makosa nafikiri mnajua kwa nini sababu akida yetu sisi waislamu tunaamini yaqini kabisa bila shaka ndani yake ametuambia as-sadiqul masduq salawatu rabbi wa salamuhu alayhi na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kaishiria haya ya kwamba jua litatoka upande wa mashariki siku moja na wakati jua hilo likishatoka upande huo Eh, upande wa magharibi afwan ahsan upande wa magharibi linatoka upande wa mashariki kisha litatoka upande wa magharibi siku moja na likitoka upande wa magharibi la yanfa'u nafsun manaha lam takun amanat min qabl zikishatoka alama hizi jua li, jua hili likishatoka upande wa magharibi siku hiyo basi yule ambaye hajaamini itakuwa hawezi tena kuamini yule ambaye hajatubia hawezi tena kutubia time imemalizika kwa hivyo sisi kama waislamu tunaamini hilo Ibrahim alayhi salam alipopambana na Namruth alimwambia fa inna Allah yati bishamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar sisi tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala iko siku atalileta jua kutoka upande wa magharibi kwa hivyo huyu ni mmoja katika wale wapotofu ambaye hakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni mulhid mulhid ambaye haamini dini haamini kiyama haamini akhira haamini chochote hana dini ndio maana anazungumza maneno haya anasema hakuna kufa eh, kufa kuko lakini baada ya kufa hakuna akhera wala hakuna mambo ya nini wala nini wala hakuna mambo ya heaven hakuna heaven anasema eh ni hii atmosphere ukimaliza unaingia kwenye space ukimaliza unaingia mambo kama hayo anatumia theory theory zake ambazo amezitengeneza yeye mwenyewe wanadamu kwa akili yake ambayo ni pungufu akadhani kwamba pale alipofika amefika mbali kumbe hajui kwamba yuko katika upotofu نسال الله سبحانه وتعالى لنا الهدايه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم walilishughulikia swala hili la tafakkur walikuwa wakilipa uzito wakili wakilipa kipao mbele kutafakar katika makhluqati la azza wa jalla anasema ibn kathir قال الحسن عن عامر بن عبد قيس عامر ابن عبد قيس huyu anasema ambaye ni tabi'i anasema sami'tu ghayra wahidin wala ithnain wala thalatha من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون عامر بن قيس اسمع nimemsikia si mmoja si wawili si watatu katika masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam wote wakisema inna tafakkura hakika kutafakari ضياء الايمان au nurul iman kutafakari ni nuru ya imani au ni mwangaza wa imani inna nura al-iman au dhiya al-iman atafakkur kutafakari mwanadamu kukaa chini kutafakar na kutambua na kuzingatia maumbile na mambo yote aliyoyaomba Allah jalla jalalu hii ni katika nuru ya iman na katika mwangaza wa iman kwa hivyo moja katika mambo yanayonawirisha imani ya Muislamu na kumpa Muislamu kuwa na ilmu na maarifa ya kumtambua Allah azza wa jalla kwa undani na kwa wazi zaidi ni kuwa na sifa ya tafakkur fima khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala min makhluqati kadhalik anasema Abu Sulaiman ad-Darani mmoja katika wanazuoni maarufu mashhur min ulama salaf anasema inni la akhruju min manzili mimi huwa natoka nyumbani kwangu fala yaqa'u basari ala shay'in jito langu au maangalizi yangu hayatazami jambo lolote illa waraitu anna lillahi alayya fihi ni'ma isipokuwa huwa naona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kitu ambacho natizama naona kwamba kuna neema ya Allah subhanahu wa ta'ala mimi amenipa katika hicho kitu ambacho mimi naangalia wali fihi ibra na kadhalika mimi ninalo katika jambo hilo ninalolitazama nina ibra ndani yake angalia salafa salih walivyokuwa wakifanya ibada hata wanapotembea atoka nyumbani asema ikiwa natoka nyumbani kwangu <clears throat> akhruju min manzili asema kokote ambapo napita fala yaqa'u basari ala shay'in jito langu halitizame kichochote isipokuwa naona kwamba kuna neema ya Allah subhanahu wa ta'ala amenineemesha katika hilo jambo ambalo naliangalia wewe ukipita barabarani wamwona mtu pengine eh amekaa pale alipokaa ndio nyumbani kwake anapolala pale alipo kwa hivyo pale pale Abu Suleiman ad-Darani anasema katika kila kitu anachotizama anaona kwamba kuna neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa ndani yake illa waraaitu anna lillahi alayya fihi neema wa anna liya fihi ibra na kwamba katika jambo lile mimi ndani yake nina ibra kwa hivyo anapata faida ya neema ili apate kumshukuru Allah jalla jalaluhu na anapata kadhalika faida yesh faida ya ibra ndani yake na hii ndio ibada ya tafakkur inapo inavyofaa kumpeleka muislamu kiwango hiki aweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumhimidi Allah jalla jalalu na aweze kuwa na ibra katika yale yale maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo mangapi tunakutana nayo ya ikhwan tunakutana na ndege tunakutana na wanyama tunakutana na wadudu kila kitu huyu mwanachuoni anasema mimi na, naona neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyonipa leo wanadamu amevumbua kitu kinaitwa ndege ile inayobeba watu wasafiri ile hakuna pahala ambapo unaweza kutambua makhluqati la azza wa na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mwanadamu anapokuwa juu ya ndege unapokuwa juu ya ndege pale tizama pale chini yako ukiangalia chini hivi unaona carpet nyeupe kweli ama ikhwan unaona carpet iko chini yako nyeupe wewe mwenyewe wakati mwingine unastaajabu unatizama na unaona mimi niko wapi chini unaona carpet nyeupe nyeupe kabisa ambayo hayo sasa ni mawingu ya Allah subhanahu wa ta'ala yaumba kwa hivyo wewe una una una eh, unazagaa pale juu katika ile layer ya kwanza ya atmosphere hata hujafika layer ya pili uko kwenye troposphere pale eh ile layer ya kwanza pale wewe unazagaa pale juu katika chombo hicho ambacho kinakwenda kwa kad, kwa kudra na nguvu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala chini yako unaangalia kudra na makhluqati la yaza wa jalla chombo hiki ambacho kinakimbia kasi ya kilomita 700 kwa saa moja kasi ya kilomita 800 kwa saa moja katika dunia ambayo inazunguka kwa kasi ya kilomita 1600 kwa saa moja angalia maajabu ya maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala unayaona majabali ni kama vidude chini yako ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'shar al-jinn wal الجن in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal والارض fanfudhu la tanfudhuna illa sultan mkiweza kupasua space sehemu ya mbingu sehemu ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni na ardhini pasweni lakini hamwezi kupasua isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana huyu mwanachuoni anasema kila ninapopita mimi naona ule uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala neema ya Allah aliyoniumba ndani yake na kadhalika anakuta kuna ibra katika kila kitu unachokiona kwa macho yako kuna mambo mangapi ambayo leo mwanadamu anayaona anakuta kuna ibra ndani yake wanadamu kwa mfano mwanachuoni ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala anakutajia mfano mmoja ya kwamba maumbile katika kila maumbile ya mwanadamu kuna ibra katika kila maumbile kuna ibra ndani yake mwanadamu anapata anakuambia chukua kwa mfano mwezi mwezi namna vile unavyotambaa unavyotoka kuanzia pale unapozaliwa ule mwezi unazaliwa huwa unakuanzia unapozaliwa mpaka ukaweza kuonekana kisha baada ya kuonekana ukiwa ni hilal dogo sana unaonekana kwa shida watu wanasongamana songamana uko wapi uko wapi ule unaona watu wanasongamana kuona kisha unaanza kukua ule mwezi unakuwa unakuwa unaongezeka unaongezeka unaongezeka mpaka yaktamil unapokuwa katika hali ya iktimal unaitwa badru baada ya kamal mwezi unarudi tena kuanza kupungua unapungua unapungua unapungua unapungua kisha mpaka unarudi kama vile ulivyokuwa washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdiru alaziz alalim walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kal'urjuni alqadim katika safari hii ya mwezi wakati mwingine mwezi huu ibn jauzi anasema wa ya'ridu lilqamari ma yufsidu katika hii safari yake huu mwezi kadhalika wakati mwingine hupambana na mambo ambayo unauharibu huu mwezi mfano wake anasema kalkusuf kama ule mwezi unavyopatwa sasa haya yanayotokea mwezi ni ibra kwa mwanadamu katika maumbile yake vile unavyotembea mwezi ndivyo safari yako ewe mwanadamu katika dunia hii wewe uliumbwa min dha'fin katika hali ya udhaifu ukiwa hilal mdogo dogo kabisa kwanza ulikuwa huonekani kwa katika tumbo na kabla ya tumbo kunta la shay ulikuwa jambo lolote kisha ukawa nutfa kisha baada ya kuwa nutfa kisha ukaanza kukua katika rahimi ummik ukiwa ni janin kisha unaanza kukua unakuwa kama yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea fi ilmi al-ajinna katika ilmu ya embryology baada ya hapo mwanadamu hutoka duniani akishatoka duniani sasa ashaonekana ndio maana lafzi ambayo eh, eh, mwanadamu inatumika kwa mwanadamu ndio ile ile lafzi ya mwezi tunasema idha stahalla at-tiflu mtoto anapo anapozaliwa na kuzuka na kuanza kulia karibu na kusema idha ahalla alhilal ule mwezi unapo unapozaliwa na unapozuka kwa hivyo kumbuka kwamba una mfano mzuri wewe mwanadamu katika ibra yako katika mwezi sasa kama vile mwezi unavyoongezeka katika saizi na katika umri na wewe kadhalika kila umri wako ukizidi na saizi yako inazidi nakuwa mtoto kisha unakwenda unakwenda unakwenda unakuwa unakuwa unakuwa mpaka unakamilika thumma ja'ala thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa kisha baada ya udhaifu unafika katika marhalatul kamal unakuwa katika marhala ya ukamilifu wa nguvu huo ni uchababu sasa miaka 30 unakwenda mpaka karibu na pale 40 hatta idha balagha ashudda baada ukikamilisha sasa فماذا بعد الكمال ماذا madha ba'da النقصان kamal an-nuqsan baada kukamilika unapungua ndipo pale baada ya baada ya 40 sasa unaanza ukiingia 41 jua sasa umeanza kupungua umekuwa umekuwa umekuwa unafika katika muktaba umr unafika katika unfuan alquwa unapofika 40 pale ukiingia 41 unaingia katika upande wa pili wa zawali shamsi na mwezi nao umeanza kupungua 16 sasa hiyo unaanza kupungua 17 unakwenda unakwenda unakwenda unapungua mpaka unarudi kule ulikotoka Allah subhanahu wa ta'ala anasema kisha thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba halafu ibn jawzi anasema wa ya'ridu lil qamari ma yufsiduhu kal kusuf na mwezi katika safari yake hii ya kwamba unakuwa mpaka unakamilika kisha unarudi tena katika eh, hali ya kupotea na hilali ndivyo alivyo mwanadamu pia kama ilivyo mwezi unakusufu na mwanadamu nao naye ana maradhi mwezi si upatwa na mwanadamu naye upatwa hupatwa mwanadamu na maradhi tamam upatwa na maradhi ya kila aina upatwa na misukosuko ya kila aina hupatwa na misiba misiba ya hapa na pale na hivi na vile na hivi na vile katika safari yako hiyo ya wewe kwenda kukamilika na kwenda kupungua kwa hivyo kila kitu alichokiomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake tuna ibra na haya ndiyo aliyokusudia Imam Nawawi katika aya hizi na akataja aya zingine mbalimbali baada ya aya hii akataja afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardhi kaifa sutihat fadhakkir yote haya ni maumbile na kudra za Allah subhanahu wanaambiwa wanadamu wote kwa jumla watizame mbingu namna Allah alizorufaisha alizo alivozipaisha juu na watizame uh, majabali namna Allah alivyoyakitisha majabali haya leo majabali yamekitishwa yanakwenda asharat alkilometrat tahta al-ardh fi batn al-ardh wewe unaona unaona jabali limekita juu lakini chini yake ile mizizi inakwenda kilomita nyingi sana chini ya ardhi kwa sababu imekita ile ile ardhi ipate kukaa thabit ba, ba, bila ya, yale majabali ardhi ingelikuwa ina inayoyoma inakwenda namna hii kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana akasema waljibala autada akaweka majabali kwamba ni, ni autad jamu watad na watad ni zile peg ambazo una, tent hema unaweka vile vigingi hivi ili vipate kuzuia lile hema kwa hivyo majabali yamewekewa hema ni dunia na majabali ndio yanazuia hili hema letu ambalo ni dunia lisije likachukuliwa na upepo na kadhalika ardhi na kadhalika ngamia na viumbe mbalimbali vya Allah subhanahu wa ta'ala nasallallahu subhanahu an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته